Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Օրվա անդրադարձը Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական քոլեջում հունիսի 5-ին կայացել է հաշվետու համերգ։ Երաժշտական քոլեջում վաղուց ավանդույթ է դարձել ուսումնական տարին եզրափակել հաշվետու համերգով, որը տարեշրջանի յուրօրինակ ամփոփում է։ Այս անգամ էլ բացառություն չեղավ, եւ Կրթօջախի շրջանավարտների, ուսանողների ու դասատուների մասնակցությամբ համերգը վերածվեց հրապարակավ հաշվետվության, կատարած աշխատանքի եւ ձեռքբերած հաջողությունների։ Հանդիսատեսի դերում սովորողների հարազատներն ու ընկերներն էին քոլեջի դասատուներն ու մայրաքաղաքի երաժշտասեր հանդրությունը։ Ինչպես նշեց քոլեջի տնօրեն Կարինե Դադամյանը, բացի տարեվերջյան համերգից, ավանդական են նաև առաջին կիսամյակի ավարտը խորհրդանշող ձմեռային համերգները։ Այս անգամ միայն շրջանավարտների ու դասատուների ուժերով։ Շատ ուզել եմ, որ այս համերգը կազմակերպեմ հենց այսօր պետական քննությունները վերջացել, եւ ուզեցել եմ, որ մեր պետական քննությունների պրոֆեսորը Ավանեսովը անպայման կարված չեմ հասկանում ինչա պատահել, որ չի եկել։ Ինքը միշտ լինում է մեր պետական քննություններում եւ գալիս է եւ լսում է Դաշվետու համերգի ընթացքում հնչեցին հայ եւ արտասահմանյան երաժիշտների ստեղծագործություններ։ Համերգային ծրագիրը բացեց երգչախումբը խմբավար Վիոլետա Բախշյան, որը կատարեց Ռոբերտ Պետրոսյանի Պոլիֆոնիկ կատակ, Երես առած աղջկա երգը, Արամ Սաթյանի Նավակ եւ Քեյթ Հեմփթոնի Praises Holy Name երգերը։ Հատկապես տարիքային կրծեր խմբի ելույթը հիացրեց ներկաներին, ովքեր ծափողջիներով ոգևորում էին փոքրիկ երգիչներին։ Ակորդիոնի բաժնի շրջանավարտ Արայիկ Ավանեսյանի վալսի կատարմանը հաջորդեց Սենսանսի բոլերոն Կապրիչիո անսամբլի մեկնաբանությամբ խմբավար Նինա Գրիգորյան Ռախմանինով, Պուլենք, Խաչատուր Ավետիսյան, Կյուգի, Կարլ Բերման, Դվորժակ, Շոպեն, Գերշվին եւ այլ կոմպոզիտորների գողտրիկ ստեղծագործությունները հնչեցին քոլեջի ուսանողների, շրջանավարտների ու դասատուների կատարմամբ։ Այսօր զրույցում տնորեն ափսոսանքով նշեց, որ քոլեջում իր ուսումնառության տարիներին դիմորդների թիվն այնքան շատ էր, որ քննությունները հաջողությամբ հանձնացներից շատերը մրցույթի պատճառով դուրս էին մնում։ Մինչդեռ հիմա այնքան քիչ են, որ պետպատվերի պահանջարկը հազիվ են բավարարում։ Այդուհանդերձ քոլեջում գործում է 7 բաշին։ շատ ուրախ եմ, որ հիմա ժողովրդական վոկալ բաժին ունենք երկու տարի գործումա։ Այսինքն դա համեմատաբար նոր բաժին է։ Նոր բաժին։ Շատ ուրախ եմ, որ 25 տարի անց մի կամանչա ունենք առաջի կուրս, հետո այս տարի վերջացրել է աղջիկ խնդար, որ հաշվենք 63 տարիա որ կա մեր ուսումնարանը, այդ ոնց որ 4-րդ աղջիկն ա, որ թարի վրա վերջացել է, այդպես չի եղել։ Մանդակերտից է։ Դաշնամուր, ջութակ, թափ ջութակ եղելա, բայց հիմա չկա, մենակ ջութակա, հետո տեսական բաժինա, ժող գործիքներ են, փողային գործիքներ են, վոկալ դասական եւ ժողովրդական վոկալ խմբավարական Քանի շրջանավարտ ունեցաք այս տարի։ Այս տարի 28։ Ինչի՞ է պայմանավորված։ Ոնց որ դիմորդ 28 պետ պատվեր ունենք եւ կա վճարովի։ 21 պետ պատվերով։ 28 պետ պատվերով էլ վերջացրել են։ Այսինքն այնքան ինչքան ընդունել եք նույնքանից ուղարկել։ Այս տարի փոքր էր։ Իմի տարի շատ են 48 հոգի։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Իմի տարի կային մարդիկ, որ չեն վերջացրել ձին ծառայողներին, դրա համար մին 5-6 երեխա եկան, մի երկու օքել պետականին չեն հանձնել, եկել են հանձնել։ Դասական երկեցողության բաժնի շրջանավարտ Մելինես Արուխանյանը, դասատու Լիլիթ Սաֆարյան իր գեղեցիկ կատարմամբ հիացրեց հանդիսատեսին։ Լսենք նրան։ Շոպենյան էտյուդի վիրտուոզ կատարմամբ աչքի ընկավ երկրորդ կուրսի ուսանող Գուրգեն Անտոնյանը։ Դասատու Կարինե Դադամյանի խոսքով Գուրգենը 3 տարի սովորել է երաժշտական դպրոցի ջութակի բաժնում, իսկ քոլեջում ուսումը շարունակում է դաշնամուրի բաժնում ինքը ոնց որ ջուտակար չէ պատկերացնում ես հիմա տանում եմ 17-ին Երևան մրցույթ կա Բաբաջանյանի եւ շատ դժվար, որտեղ դեղ կոնսերվատորից շատ։ Երրորդ կարգում այնք այդ երրորդ կարգում բոլոր կոնսերվատորից եւ Մոսկվայից կան եւ Թիբիլիսից կան գնում եք տենակիլը ոնց կստացվի։ Խոստումնալից երկչուհու հայտ ներկայացրեց երրորդ կուրսի ուսանողուհի Անժելա Բադալյանը, դասատուց Զովինար Մնացականյան։ Նրա կատարմամբ հնչեց Մարիայի Մեներգը Դոնիցետիի գնդի աղջիկը օպերայից։ Համոզվեք ինքներդ։ Տարվա կտրվածքով ունեցած հաջողությունների մասին տնորենը մանրամասնեց։ Նոր Գյումրիում վերածնունդ Փառատոնում 3 հոգի, այս տարի քիչ ուղարկեցինք, չստացվեց, բայց շատ երեխեք են ուզեցել գնա, բայց քիչ ուղարկեցինք, ունենք գից վարժարան կոլեջում։ Մի երեխա դիպլոմ վերցրեց, հետո Գրիգարյան Նինայի խումբը այսօր որ ելույթ ունեցավ, այդ խումբն էլ երկրորդ տեղ վերցրավ, երեք դիպլոմեր եւ երկրորդ տեղ։ Գիտեք ինչեւ եմ ես ուրախ, որ այս 3-4 տարի իրար հետևից տեսական բաժնից շրջանավարտներ գնում են գյուղերում աշխատում։ Սորֆեջոն դժվար էլի, այդ չի եղել մի քանի տարի։ Կանոնի բաժնի ուսանողներ Անուշ Ավանեսյանը, Ռուզաննա Արզումանյանը եւ Արմիդա Դադայանը դասատու Գոհար Միրզոյան կատարեցին Ծովինար Հովանիսյանի տոնական ստեղծագործությունը։ Իսկ կոմպոզիտորի ակնթարթ գործը հնչեց կանոնահարուհիների անսամբլի կատարմամբ դասատու Սիրարփի Ավակյան։ Thank you. Ուշագրավ մի հանգամանք եւս առանձնացրեց տնօրենն իր խոսքում, նշելով, որ երաժշտական քոլեջի ուսանողներն ու դասատունները համատեղ համերգային ծրագրով ելույթներ են ունենում նաեւ հանրապետության շրջաններում որ այս համերգներ տալիս ենք մենք, հադրուտ գնացել ենք, մարտունի գնացել ենք եւ անպայման մենք տանում ենք ժողովրդական գործիքներ, որ ավելի շատ կան։ Մարտունի, հադրուտ, մարդակերտ, մնացելա գնանք ասկերան եւ յուղերը Այսինքն դուք դրանով փորձում եք ապահովել դիմորդների մուտքը, հոլը։ Ոնց որ ագիտացիա։ Հաջողություններ եք մաղթում։ Հաշվետու համերգը եզրափակեց քոլեջի ժողգործիկների նվագախումբը Գրիգորի Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Վերջինս փողային գործիքների բաժնի երկարամյա մանկավարժը եւ կլարնետահարը հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ քոլեջի հիմնադիրներից Թարահար Լևոն Սարգսյանի որդին է եւ հաջողությամբ շարունակում է հոր գործը ում հիմնադրած ժողգործիկների անսամբլը տարիներ շարունակ համարվել է Արցախի լավագույն երաժշտական կոլեկտիվներից մեկը։ Հիշեցնում ենք եթերային ձերուղեկիցը անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Եթերաժամի այս հատվածում մշակութային խճանկար էջը կցանոթացնի ձեզ մի քանի մշակութային իրադարձությունների մասին։ Հունիսի 5-ից հունիսի 25-ը Երևանի Արամե պատկերասրահի Մաշտոց մասնաճյուղում տեղի կունենա ֆրանսահայ աշխարհահռչակ գեղանկարիչ Ժանսեմի Հովանես Սեմերջյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը կներկայացվեն 45 աշխատանքներ, 12 յուղաներ կտավ, 13 գրաֆիկա եւ 20 լիտոգրաֆիա։ Ինչպես հայտնեց Արամե պատկերասրահի տնորեն Արամ Սարգսյանը, այս ցուցահանդեսի նախապատրաստումը երկարատև աշխատանքի արդյունք է։ Ցուցադրվող գործերի մի մասը պատկերասրահը տարբեր ժամանակներում ձեռք է բերել Ժանսեմի ընտանիքից, որոշ մասը եվրոպական տարբեր աճուրդներից, մի շարք գործեր ժամանակավորապես ներգրավվել են մասնավոր հավաքածուներից։ Ցուցադրում ներկայության համար։ Նկարների մեծ մասը հայ արվեստասեր հասարակությանն է ներկայացվելու առաջին անգամ։ Դրանք որոշակի պատկերացում են տալիս Ժանսեմի անցած ստեղծագործական ուղու տարբեր փուլերի եւ յուրահատկությունների մասին։ Այսօր աշխարհը լի է ատելության ձայներով եւ բաժանարար գծերով։ Մենք ունենք այն աղջիկների եւ տղաների ձայների կարիքը, ովքեր կկանգնեն հանուն խաղաղության, առաջ մղելու այն արժեքները, որոնք միավորում են մեզ որպես մեկ միասնական ընտանիք։ Այս մասին հունիսի 3-ին Փարիզում Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնական այցի ժամանակ իր ելույթում նշել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան։ Նա մասնավորապես հայտարարել է. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ինչպես դուք կտեսնեք այս երեկո, բոլոր ազգերի տունն է։ Այսօր մենք խաղաղության տունն ենք։ Ես կասեի մենք այսօր Հայաստանի տունն ենք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիմնադրվել է 70 տարի առաջ այն գաղափարի շուրջ, որ տևական խաղաղության հիմքերը պետք է դրվեն մարդկային գիտակցությունում։ Խաղաղությունը պետք է խարսխված լինի փոխհամաձայնության, միմյանց ճակատագիրն ու պատմությունն ավելի լավ ճանաչելու, մարդու իրավունքների, միջմշակութային երկխոսության վրա։ Սրանք են այն անհրաժեշտ մտությունները, որոնք պետք է սերմանենք երիտասարդ աղջիկների եւ տղաների մեջ։ Աշխարհն օրեցօր երիտասարդանում է։ Աշխարհի բնակչության կեսն այսօր 25-ից ցածր տարիքային խմբում է։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ կին եւ տղամարդ խաղաղության հնարավորություն են, եթե նրանք կարողանան մեծանալ որակյալ կրթությամբ, արժանապատվությամբ, իրենք իրենց նկատմամբ հարգանքով, գիտելիքով, իրենց եւ մյուսների պատմության իմացությամբ։ Սա ինձ հիշեցնում է հանճարեղ Հովանես Թումանյանի հայոց լեռներում բանաստեղծության տողերը։ Տանում ենք հնուց մեր գանձերնանգին մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել է ծնել մեր խորունք հոգին։ Սոդբիս աճուրդի տունը վաճառքից հանել է հայ ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու երեկոն կահիրեյում կտավը, բավարարելով Ինտերպոլի ռուսական գրասենյակի պահանջը։ Այս մասին գրում է 10 վկայակոչելով հաջորդի տան ներկայացուցիչներին։ Այվազովսկու երեկոն Կահիրեում կտավը հանվել է 2015 թվականի հունիսի 2-ին կայացած Սոդբիս աճորդից սեփականատիրոջ պահանջով, ասել է աճորդի տան ներկայացուցիչը։ 2.4 տասնորդականից մինչև 3.1 տասնորդական միլիոն դոլար արժողությամբ նկարը աջորդի տան հիմնական լոտերից մեկն է եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ կտավը գողացել էին 1997 թվականին Մոսկվայում բնակվող կոլեկցիոների մասնավոր հավաքածուից։ Աջորդի տունը որևէ բացատրություններ չի տվել կտավի ցակման մասին եւ չի նշել նրա նախկին սեփականատերերի անունները։ Հունիսի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ Պուշկինի պոեզիային նվիրված հոբելյանական 10-րդ տոնը։ Գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազոյանը հայտնել է, որ Լոռու Մարսի Հերհեր գյուղում հուշարձան աղբյուրի մոտ անցկացված հոբելյանական միջոցառումը կազմակերպվել է Ռուսիա հասարակական կազմակերպության, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան և գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի աջակցությամբ։ շարունակվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը այն պատրաստել էր եւ վարեց Միլանյա Միլոնյանը հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան